Mwaka 2007 kifo kilichukua uhai wa Jean DJ Makese. Likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi mwimbaji wa rumba na mtunzi wa nyimbo kutoka Congo DRC aliyezaliwa katika eneo lililokuwa likiitwa Leopardville, yani Kinshasa ya leo. Alihaso kwa kupita bendi nyingi, akaja kutoka kwenye bendi ya tipo kujazi ya Franco. Akaja kupendwa na wengi kutokana na mvuto wa sauti yake ya kinanda. Franco alimkubali sana jamaa na kumpatia jina maarufu linaloendelea kutesa hadi leo la Madilu Sistine. Kombo ya difko ekunda akiwa naye Tipo Kujaz, Franco luambu Makiadi alikivumisha kipaji cha Madilu System kupitia vibao vilivyotolewa chini ya bendi yake kama vile Mario. pakolaka nzoto sembesembe okopetenga na kanser nakopola ye

Alianza muziki akiwa na umri wa miaka 19 tu. Alianzia kwenye bendi za Orchestra Simba, Orchestra Bambula iliongozwa na Papa Noel, Festival des Maquisards iliongozwa na Samanguana na Fiesta popula Madilu alianzisha bendi ya Bakuba Mayopi iliyopata mafanikio kiduchu mwaka 1976 kwa wimbo wa Pamba Pamba. ambapo kupitia mafanikio hayo akapata moyo wa kuanzisha bendi yake mpya iliyoitwa Orchestra Pamba Pamba. Wakati huo Madilu alijiita Bialu Madilu, lakini pia alijiita Pere Zilikapens. Hata hivyo bendi ikaja kufa na kisha kajiunga na Tabulez Afrisa ya mwanamuziki Tabulei. Hata hivyo hakupata matokeo mazuri pia na kuamua kuondoka kwa Tabulei. Licha ya kwamba Madilo System kusema mara kadhaa alikuwa akimkubali sana Tabulei. na kolala ah mama mokolo April mwaka 1980 Franco alimuona jamaa akamleta kwenye bendi yake Tipo Jazz ndipo akawa nyota wa Kongo wa kimataifa katika miaka ya 1990, kufuatia kuanguka kwa Tipo Kujazi miaka michache baada ya kifo cha kiongozi wake Franco mwaka 1989. Madilu alianza maisha yake ya muziki akiwa solo na kutoa albamu iliyoitwa Sans Commentaire ikiwa na maana ya no comment ambayo ilikuja kufanya vizuri sana. voyage boyinga ntina te o nasengi epala to nazangi sute na vi na ngai mpo abondelela ngai yo mobali aboyinga na se ya ndoto kutokana na umaarufu wake akaja kupata projekti kibao kama vile kushiriki kwenye albamu maarufu ya exploration ya mbili ya bell Kama ilivyokuwa kwa wanamuziki wengi wa Kongo DRC miaka hiyo. Baada ya mafanikio kukimbilia kwenda kuishi Ulaya kutokana na hali ya wasiwasi wa kivita, Madilu alihamia Ulaya kwa maisha yake yote. Aliishi Paris, Ufaransa na Uswisi. Licha ya kuishi ng'ambo, aliendelea kushirikiana sana na wanamuziki wa Kongo DRC kama vile ni Boma na Kalito au wapiga gitaa kama vile Shiko Mawatu na Lokasa ya Mbongo. Kola mabanga beta beta jalousie jalousie eh, son kutoka Atoke Tipo Jazz, Madilu System. Alitoa albamu sita za studio bora kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 2007. Albamu ya Laboni Huma, yani ikiwa na maana ya Good Mood, ilikuwa albamu yake ya mwisho iliyotolewa mwaka 2007. Iyo lesa nani ni ema motema nanga mokoka lisusu kolula te wuta tovandanga na yo mama ye nakoma na nga dine ya bolingo ya nzambe ozwelakanga baide ya mabe te mampata na ndipo kipindi ambacho amesafiri kwenda Kinshasa kwa ajili ya kushuti video za nyimbo za albamu yake. alianguka ghafla Matiro na kupoteza fahamu Agosti 10 mwaka 2007. Alilazwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Kinshasa. Asubuhi iliyofuata ya Agosti 11, habari za kifo cha Madilu kutokana na mshtuko wa moyo zilienea Kinshasa yote. Na hatimaye Madilu alizikwa katika uwanja wa kanisa wa Gombe Agosti 22 mwaka 2007. Mnamo mwaka 2008 kampuni ya Silati Productions ilitoa albamu ya baada ya kifo cha Madilu iliyoitwa Deniere Volonte ikiwa na maana ya salamu ya mwisho. na albamu yake ya mwisho ilikuja kutolewa baada ya kifo chake pia. Da, rest in peace Le Grand Pharaon, Le Grand Ninja na uliyependa kujiita pia Moto Malamu. Mimi naitwa Ananias Edgar.